спитав естрада і лякливо розглянувся кругом. Жак Антуан мовчки сміявся. Від однієї думки мене проймає жах. Я захоплююся вами. Ви мужній чоловік, але про себе я такого сказати не можу. Скидалось на те, що він уперше хвалить когось не заздрячи. Треба добре вдягтись, узяти з собою чогось гарячого і жодна Антарктида не страшна, сказав йому Потоцький, як завжди готовий давати корисні поради. Але він збагнув, чим це може окошитись, і про всяк випадок застеріг. Ніхто нікого не примушуватиме силою. А вже ж, підтвердив Булат і пішов до столу. Дехто поплентався вслід за ним. І тепер гурт мов би, розділився на два табори. Найсміливіші посідали за стіл, решта добровільно взяла на себе важкий тягар бути публікою. Булат мимоволі глянув на кет, і канадка жваво заплодувала. А ви, Нансене? спитав матрос. Ескімос охоче закивав і теж підійшов до столу. Для першої спроби вистачало чотирьох. Але ж я не стріляти, сказав ескімос. Карабін стріляти, пістолет ні. Я вести собаки. Булат ковзнув очима по ліжках п'яти порожніх кают, що відгороджували житло Кетрін від інших, і важко зітхнув. Розділ 13 Нелсен запріг усіх собак, хоч нарти були майже порожні, четверо спальних мішків і намет, а ще півтори дюжини людського і собачого пемікану. До вечора група мала повернутись назад, але ризикувати ніхто не мав права. Ранок видався прозорий і рожево-голубий, і, хоч мороз пересягав за тридцять, невеликий вітер сприяв ловцям, дмухав якраз у спину. Сніг був теж напрочуд Ви знаєте жарка країна? спитав ескімос. Трохи знаю Африку. О, захоплено відгукнувся Каюр. Я дуже люблю Африку а ви держіться за нарти дугу. Собаки тепер багато сильні. Багато їли собаки пемікан. Він перший ухопився за дугу і усміхнено глянув на матроса. Тоді раптом спохмурнів. Японець має мало-мало пемікан. Треба тюлені. Я тюлені багато стріляв, карабіни. Африка найдуже люблю. Ви дуже часто бували в Африці? здивувався Булат. Не дуже часто. Скільки разів? Ескімос покрутив головою. Ні скільки разів. А як же ви її любите? Африка люблять усі. Там немає тюлені, там є слони. О, Африка. Вони йшли понад бар'єром шельфового льодовика, що тягся вздовж східного берега моря Уеддела з південних полярних глибин до самого мису Норвегія, добрих 500 миль. Завдання полягало в тому, щоб знайти зручний узвіз, яким можна сходити на припайну кригу. Нансен спитав А якщо знаходимо швидко, тоді зійдемо на припай, подивимося, чи є поблизу чиста вода. Я на криголам бачив тюлені але не стріляв. Заборонити стріляти. В Гренландія заборона стріляти нема. А тюленів там багато. Нансен кілька разів обернув рукавицю то долонею догори, то долонею донизу. Тоді прокоментував цей рух. Багато мало. Багато кораблі, мало тюлені. Мало кораблі, багато тюлені. Тюлені втікати люблять від кораблі. У, -у, -у далеко в крижини. А тут тюлені дурні, кусають за ноги.